Još jednom dobar dan slušateljima Radio Mrežnice. Evo nas u posljednjem ovo sezonskom izdanju emisije Eko Eho. Ovo je definitivno <laughs> posljednje ovo sezonsko. Naime, e, zadnji puta ste se opraštali ti i Dado, je tako? Ali samo zato što je Dado otišao na godišnji <laughs> da, da. Denis Frančišković i Ivana Francišković e, su s nama u studiju. I e, danas će vas upoznati sa aktivnostima koje su u tijeku i koje će se odvijeti i u srpnju i u kolovozu, a vezane su upravo za za zaštitu prirode, odnosno za ekologiju i bit će tu još e, nekih e, stvari o kojima će Denis. Naravno, dragi slušatelji, slobodni ste nazvati, iskoristite ovu priliku jer mjesec i pol dana nećete imati. E, dakle, postavite pitanje vezano... Da, ali neće imati priliku u, u emisiji, na... ali naravno na naš <laughs> zeleni telefon. Na, u, zeleni telefon možete zvati uvijek. ono što se već danas počelo događati u Karlovcu jest e, prvi ovogodošnji volonterski kamp. Imali smo prilike nešto više reći i upoznati ljude o čemu se radi. Međutim, jesu li svi stigli volonteri, koliko ih je, jesu li počeli raditi? Evo, prije svega, dobar dan, dobro jutro svim slušateljima i Tamari. E, baš je lijepo, danas će biti jedna više ženska emisija, za razliku od prošle. I ovo neka bude definitivno posljednja u ovoj sezoni do mjeseca rujna, mislim da onda nastavljamo. E, dakle, danas je prvi službeni dan početka mhm. volonterskog kampa. Volonteri stižu danas, e, prvi već sada oko 12 sati, dakle oko podneva i ostaju sa nama do 15. srpnja. Dakle, to je ovaj prvi volonterski kamp, takozvani Ekopan Overground. E, što će se točno raditi? Smješteni su točno u središtu grada Karlovca, u Karlovcu, u centru muza, kojima smo jako zahvalni na gostoprinstvu. A raditi će odmah tamo iza, dakle na bastionu Svetog Josipa, Gdje u bedema Karlovačke zvijezde. E, treba reći da je projekt zapravo na, nastao na inicijativu NUFA, odnosno Nacionalne udruge za fortifikaciju i e, turističke zajednice grada Karlovca. uh Podršku projektu dali su grad Karlovac i Karlovačka pivovara kojima smo izuzetno zahvalni jer bez njihove pomoći ne bismo bili u mogućnosti održati ovaj kamp. 12 ljudi je 12 ljudi. 12 ljudi, troškovi prehrane pogotovo kod nas su vrlo skupi u Hrvatskoj one osnovne namirnice svi znamo kad odemo u trgovinu koliko to košta tako da stvarno smo zahvalni što nam to pokrivaju. Kad smo već kod namirnica evo sad moram riješiti i to da se zahvalim i podinama koje su nam omogućili donaciju u hrani u živežnim namirnicama. Tako da evo ovaj prvi kamp je stvarno jako dobro pokriven i nadamo se da će se Karlovčani odazvati. Raditi će se svaki dan, svakog prijepodneva s obzirom da su ovako velike vrućine. Radi se šest sati dnevno, negdje od sedam ujutro do 13 sati podne. Onaj ko hoće može doći u pet. E, tako je. Pa raditi, <laughs> da. mislim, <laughs> da, ima onih koji ranije se bude. To će se točno raditi? Dakle, radi se o bastionu Svetog Josipa, koji je jedan od očuvanijih, odnosno najočuvaniji bastion Ali ne baš vidljiv. okviru. Nažalost nije vidljiv, dakle, radi se o jednoj većoj količini i zemlje i uh, zelenog e, pokrova. Da, pokrova. I ono što ćemo mi, ono što mi smijemo raditi, dakle, treba reći da je sve u suglasu i sa uvjetima konzervatora i pokušavamo, pokušavamo još neke stvari dogovoriti. A ono što ćemo sigurno tijekom ovih e, desetak dana raditi, to je da će se čistiti taj zeleni pokrov, e, onoliko koliko se to može i koliko se smije naravno. E, raditi će se nama i radnici zelenila, nadamo se i Hrvatskih šuma da nam pomognu, s obzirom da se radi o nekom malo težem korovu koji mi ne možemo sami iščupati ili izvaditi sa našim alatima koje imamo. Svi su građani pozvani sudjelovati. Ono što je cilj, dakle, prije svega i napraviti tu jednu malu intervenciju u prostoru Karlovačke zvijezde, pokazati da se i sa nekim volonterskim radom, bez velikih financija, financijskih sredstava kakva je predrasuda trenutno. da sve košta. Da sve košta, pogotovo revitalizacija zvijezde. a mislim da ono što je za našu zvijezdu najbitnije je to da se ljudi vrate u zvijezdu i da pokažu interes i volju, dakle da, jer mislim da je trenutno život u Karlovcu više nekako dislocirano, svi su nekako oko tih shopping centara, ili su negdje skriveni na terasama kafića, ono što bi zapravo trebalo da se život odvija u, u tom povijesnoj jezgri grada i ona bi bila, trebala biti u nekoj budućnosti namijenjena i posjetiteljima i turistima. Ovo je tek jedan mali korak, toga smo svjesni, mi ne možemo napraviti puno, ali ono što možemo, dakle, ono što nas je više, bit će bolje, više ćemo napraviti. Dakle, ovih naših deset volontera i mi zajedno sa njima, uh, uz pomoći uh, Gradskog muzeja iz Karlovca i članova NUFA, da, Udruge za fortifikacije, uspjet ćemo, nadam se, napraviti nešto. U okviru kampa, dakle trenutno je i dan grada Karlovca se obilježava. To sam upravo htjela reći, odlično. Oni će, oni će osjetiti e, taj trenutak kad Karlovčani slave dan grada, ali bilo bi lijepo kad Karlovčani već slave, nema smisla da nam stranci čiste naš beden, pa se uključite i vi, dragi Karlovčani, prošećite do bedenama, pogotovo vi koji ste na praznicima, pa ne znate što bi sa sobom u ranim jutarnjim satima, prije odlaska na kupanje, eto malo pomognite sat, dva, pa evo, tamo je hlad, mogu reći, da, tamo nema Definitivno, sunca tamo je prašuma. <laughs> <laughs> Da, da, Kako nas znači, dakle, to je Haulikova ulica, dođete do centra muza i tamo odmah iza, mi ćemo tamo biti svakog Tamo je ono dječje igralište, tako u blizini. Da, da, u blizini je dječje igralište. Ono što je, evo, taj neki sekundarni cilj, to je malo otvoriti pogod prema bastionu E, maknuti taj zeleni korov. A kako će se on sad, on, vidjet će se sami bastion, sami zid ili e, kako? A, mm. vidjet će se vizura, ono što bi mogao biti bastion, dakle trenutno se vidi samo jedan manji dio, mm, tu bi sada trebali ljudi koji su ipak iz struke reći točno što se sve može napraviti da su u nekoj budućnosti stvarno taj bastion bude u potpunosti vidljiv. Ono što je sigurno to je da je on manje više vrlo dobro očuvan, tako da ako bismo nastavili s ovakvim aktivnostima, ovo tek početak, da, kroz neki mhm. period bi ga se moglo stvarno i zapravo cilj je ne samo otvoriti bastion, nego cijeli taj prostor u budućnosti na neki način kvalitetno iskoristiti za neka kulturna događanja. A s obzirom da se da. krasno veže na arboretum, šumarske škole, da, to je, to je prekrasan tamo. Da, i mislim, samo tamo iz to prostoru koji su zapravo bili bivše, ono, vojska je imala, znači, to, mnogi Karločani zapravo da. nikad gotovo nisu ni stupili u taj Nekako prostor. Nekako osjećaju da taj da, dio da, da jer je bio godinama nedostupan to, ali zapravo je, ono, super savršen prostor, napušten, nažalost, i ono, prilično... I u njega se sada smije, jel? Da, može se <laughs> doći, ako se to stvarno, ono, tim nekim akcijama se može dopeljati u to stanje da postane stvarno jedno dio Karlovca gdje će Karlovčani tijet rado dolaziti. I ti dje, općenito ti dijelovi Šančeva koji su na toj strani su recimo to tako malo za, ono, zapušteni s obzirom na ostatak. Stari ja. Karlovčani znaju još jednu priču vezanu za blizinu tog e, svet, bastiona Svetog Josipa. Tamo je nekad bila javna kuća Karlovačka. I postoji taj e, sporedni izlaz za, kad su žene znale dolaziti <laughs> za, za, muškarce. da. izlaz u nuždi. No eto malo, e, samo da skrenemo s teme, ali zapravo taj cijeli dio ima veliku veliku povijesnu važnost i, silno je važno da se Karlovčani u njega vrate. Uh, ja sam samo htjela pitati zašto se prvi kamp zove Overground, a ovaj drugi Underground? <laughs> ne znam. <laughs> A, ono, zato što... ovaj je iznad zemlje, ali što... da, zato što je, mislim, naši sigurno ovaj drugi Underground, jer je mjesto zbivanja Seo tako je panova zemlja koja se nalazi u nekakvom jarku u <laughs> da, tako da, zbog toga. U depresiji. Da, i kopamo tu kuću od autoguma koja je zapravo ukopana u zemlju, pa onda ima smisla taj naziv, onda je ovaj suprotno od toga. A, dobro, da. E. i cilj nam je nekako taj over, znači ono, svake godine taj prvi kamp da nam bude nekakva, nekakva pomoć volonterska u lokalnoj zajednici, pa onda na, na području Karlovačke županije, pa onda evo, lani smo bili u Budačkom, Donjem Budačkom u općini Krnjak, ove godine smo u gradu Karlovcu, a sljedeće tko zna gdje. E, samo da još samo napomenem, mm znam <laughs> što oduzimam sada vrijeme Denisu, evo, moram reći da će 10. srpnja u okviru volonterskog kampa biti održana edukativna radionica e, o povijesti Karlovačke zvijezde značaju bastiona Svetog Josipa. Gdje će biti? E, na samom bastionu, dakle mhm. na tom prostoru, dakle svi su pozvani u 19 sati 10. srpnja doći i poslušati sudjelovati će i e, djelatnici muzeja i NUFA i evo nadam se da će biti jedna zanimljiva radionica, biti će i projekcija filma o Karlovačkoj zvijezdi koja je nedavno bila i na Hrvatskoj televiziji, tako da se nadam da će se naši Karučani odazvati, dakle da ne bude samo jedno malo događanje samo za naše volontere, nego da i ti volonteri osjete da ono što oni sada ovdje rade za Karlovac, da je postoji taj neki feedback, dakle povratna informacija od samih građana koji stvarno žele vidjeti zvijezdu u nekom boljem stanju. I 14. srpnja je završno događanje volontersko na kojem će oni e, pokazati svoje radove, svoje fotografije koje će napraviti tijekom kampa. E, fotografije će, tema će biti grad Karlovac, odnosno Karlovačka zvijezda, kako stranci koji prvi put ovdje dođu vide grad. Hoće li plesati na balu? E, nadam se da hoće, <laughs> da, nadam se da hoće. Da, srećem ima puno događanja, trenutno Biće jako u puno stranaca u gradu. Da, i mislim da će im biti zanimljivo i drago mi je da se evo i mi uključujemo s ovim malim projektom u proslavu rođendana grada. E, drugi kamp e, se mjesto zbivanja je Barilović i Selo Ščulac. E, volonteri će biti smješteni kao i lani, ponovno u osnovnoj školi u Bariloviću. U kolovozu. U kolovozu, 22. 22. kolovoz do 2. rujan. uh Ispred škole Barilović, dakle, raditi će na uređenju okoliša, posaditi ćemo voćnjak škole, a e, onaj sekundarni rad i nama dosta važan je na našoj zemlji koju smo evo nedavno kupili i pokušavamo tamo nešto napraviti, nema nas puno ali treba će nam neko vrijeme evo ove godine završavamo našu pogaznu kuću od autoguma, održiva mala kuća pa se Kako evo, će biti prozori, gumeni ili? Stakleni <laughs> Eto, <laughs> i zeleni krov i nešto drvenih greda i ta gumena baza Eto, pa su, evo, svi, o tome ćemo još nadam se evo imati prilike možda se javiti u neku od emisija Radio Mrežnice pa malo podsjetiti i pozvati građane također da nam se pridruže i tamo. I tamo se možete osvježiti u korani. Mhm. Tako je, tako je. Ja, ja samo još da se nadovežem, mislim Ivana je apsolutno sve rekla, ali još e, bi zahvalu e, znači e, gradskoj čistoći koja će nam znači dati kontejnere, znači da to raslinje i žbunje i ta, ta džungla da se to može otpeljati i to tako da se njima želimo zahvaliti i, i zelenilo se spomenulo. I hrvatskim šumama. Da, i hrvatskim šumama, znači oni će tu i sa, malo, i sa ljudstvom i sa alatima, znači nam Jako mi se sviđa e, ta, cijela ideja oko tog volonterizma, podsjeća na one stare radne akcije kad su se ljudi znali naći lijepo, ajmo, pa da, lopate motike u ruke i idemo sad očistiti. Puno se stvari može napraviti i stvarno ljudi sve više i više u nekim svojim lokalnim malim Pa dok čekaš dok ti neko nešto da, riješi, da, mislim, vrijeme je da da preuzmemo to stvari u, svoje, ruke. ruke jer ovako čekaju očekujući da se neke formalne odluke donese i pokrenu, to može vječno trajati. Tako da, evo, mi smo tu inicirali, a sad na ovim nositeljima javne vlasti je to da vide da li mogu da prepoznaju jel mogu pratiti <laughs> pa ne znam jel mogu pratiti ja se nadam da mogu ono, to vidjet ćemo mislim sa, i sama ta javna poduzeća ovim načinom zapravo na neki to način nas prate i to i treba zahvaliti, ali trebalo bi o tome promišljati malo i dugoročnije, šire i, i planski onako osmišljavati dugoročno neke stvari. Dobro, drago nam je da je grad Karlovac prepoznao vrijednost ovog projekta i sufinancirao je većinu ovih aktivnosti poput radionice i završne večeri, tako da, da. evo, jako nam da, drago. Turizam je zapravo... Mislim, ono, da, da uključ, mi stvarno su se, ono, u tu je uključen grad i drago nam je da je to prepoznato i drago nam je da će ti stvarno ih ima od svuda, od kuda dolaze, da uvijek ono, osim što dođu tu nešto raditi fizikaliju, da i upoznaju taj naš grad i te naše rijeke i vjerujte mi svaki put kad odu na te kupanje, na te rijeke, ostanu svi poprilično fascinirani. da, vjerojatno su rijetki i čuli za Hrvatsku, a oni koji su čuli vjerojatno ne znaju što ih čeka u Hrvatskoj. Da, da, ono, očekuju, šokiraju se uvijek sa čistoćom naših rijeka, tako smo imali ono prije dve godine kad su Francuzi to bili šokirani da mogu staviti ruku u vodu i vidjeti dlan. Aha, da, nije kost. <laughs> <laughs> I, ove godine evo, imamo ovih 12, volontera iz Poljske, Slovačke, Austrije, Kanade. Nogometna ova. <laughs> da, Španjolske, Španjolci dolaze. Rusije. Rusija, Turska, da, tako da vjerujem da će im biti lijepo, osim što će biti u gradu Karucu i smješteni tamo provoditi većinu slobodnog vremena. Poljaci stižu i na festival. Da, e, upoznati će i dio okolice, mislim da ćemo u nedjelju posjetiti Baraćeve špilje i rastuke. Imamo jedan divan poziv od jedne djevojke djevojke Valentine iz Lipe koja nas je pozvala da ju nedjelju navečer posjetimo i da upoznamo eto i njezin kraj pa veselimo se da hvala stvarno evo svima koji doprinose ovom. Zapravo upravo e, građani svojim pozivima na e, zeleni telefon ali na telefon e, Ekopana na taj način se ta suradnja i ostvaruje i otvaraju se nekakve nove mogućnosti. E, zovu li ljudi češće, imali e, poziva, sad pa u ljeti da li se ono svi odu na godišnji odmor pa zaborave na ekologiju? Sad ćemo vidjeti sad će biti preko ljeta, ali ja sad ovako mogu kratki rezime s obzirom na da smo prošli pol godine, znači polugodišnji neki recimo izvještaj, znači nama se broj poziva na zeleni telefon povećao za više od skoro tri puta, znači ono, to je 300 i ne znam koliko posto, znači mi smo zapravo sada na razini duplo više nego cijela prošlogodišnja razina i smatramo da je ova emisija koja je na radio mrežnici je definitivno pridonjela na taj način, na neki način tome, našoj prepoznatljivosti, vidljivosti tog zelenog telefona. E, građani su ga prepoznali kao neki servis gdje mi stvarno možemo pomoći koliko je to u našim mogućnostima. Ja to isto želim reći, ono stvarno e, radimo uvijek ono što je maksimalno u našoj moći, neki puta nismo mi zadovoljni, pa nisu onda ni građani zadovoljni, često i sami znamo kako je to sa našim birokracijom i to... I birokratima. Da, i to često građani imaju loše iskustva kad komuniciraju sa tijelima javne vlasti, ne dobivaju odgovore na svoje upite, ni mi ih ne dobivamo ponekad, vrlo često, gotovo to je sada redovno mogu reći, znači jako malo je institucija koje šalju svoje odgovore. Koje najmanje šalju? koje su ono pa prednjače u tom? Da, mislim, ono, ima stvarno različitih, ima i ministarstava koji ne odgovaraju po tri, četiri mjeseca. Ono, pa to je već za tužbe. Da, da, da, da. Pa mislim, mi smo i krenuli u tom putu, znači mi smo već i, znači, neke protiv nekih znači tijela javne vlasti pisali žalbe i tužbe da bi dobili odgovore na to. Nadamo se i da ćemo naše kapacitete pojačati tako da to možemo raditi i redovno još više uz pravnu pomoć koju nam pruža u našem slučaju konkretno zelena akcija. Tako da ono i mi sebe nekako ojačavamo, kako bi rekao, bildamo tako da možemo i građanima pružati kvalitetnije tu uslugu zelenog telefona. Ajmo e, ponoviti taj broj telefona jer e, zeleni telefon, ja ne znam da li on doslovno zelen ili zvoni zeleno, mhm. ali ima simpatičan broj telefona. Da, broj telefona je znači 062 123 456. Vrlo jednostavno za zapamtiti, ono samo što uvijek možemo želimo napomenuti da je cijena poziva ista koji kak zovete lokalno, znači bilo koga. Znači taj 062 da vas ne Jeftinije vam je od tarota i, i horoskopa da, da, da, da vas ne zaplaši da je neka posebna <laughs> da, Ovaj, tarifa pa tako, evo, mogu nas uvijek dobiti na taj telefon, imamo i ovaj telefon u uredu 614 063, može nas i na taj broj telefona dobiti. E, stvarno, mislim, ja želimo osim toga što nas građani zove, želimo uvijek potaknuti građane i da sami se obraćaju tijelima javne vlasti. E, to je I počeli su, to I počeli su to, to je njihovo pravo i imaju pravo tražiti odgovore na te, znači, njihove probleme, upite, obaveze tijela javnih vlasti da se svima koji prijave nešto da im se odgovori, bez obzira kakav to odgovor bio, da li nisu nadležni, jesu nadležni, građani moraju dobiti odgovor o tome. To se nažalost vrlo često ne dešava. Ali, e, da, ono, treba biti uporan, jel tako? treba biti uporan, mislim, to To je dokazao, to je dokazala cijela priča oko Platana u Karlucu, to je bilo nebrojeno primjera zapravo gdje ljudi kad na vrijeme izreagiraju, na vrijeme, to je ključna riječ, onda se neke stvari mogu i mijenjati, jel tako? Nažalost, e, e, priča oko drvoreda kod konzuma se nije na vrijeme izaktualizirala, pa se nije spasilo, ali eto, tamo u toj, zapravo, trgovačkom centru kažu da će oni zasaditi novo drveć, da, oni su obećali da će tamo zasaditi, premda im je jasno naravno da to ne može zamijeniti stabla koja su već tamo dugi niz godina, znači treba im vrijeme da narastu, ali opet s druge strane i građani moraju biti na neki način malo i to i tijelo, mislim e, tijela javne vlasti stvarno moraju informirati gradski četvrti po nama moraju biti puno aktivnije komunicirati. To je prvo zapravo stepenica komunikacije građani, to im je najbliže zapravo komunicirati prvo da, gradske četvrti, onda bi to trebalo ići dalje prema stepenici gore tu ima jako puno prostora da se ta komunikacija poboljša. Mi smatramo da je komunikacijska strategija općenito svih tijela javne vlasti poprilično na niskoj razini, tako da se često te pojedine informacije saznaju ili prekasno ili se uopće ne saznaju. Ali, evo, jedan vrlo jednostavan, jednostavan savjet. Ako vidite da se nešto dešava u vašoj blizini, da, ne znam, nešto se kopa, onda ćete se vrlo brzo morati raspitati što se to kopa. Nemojte čekati čekati da ta rupa postane jako duboka jer onda vjerojatno je već prekasno za bilo kakvu reakciju. Ja ne znam da li je bilo prošlu emisiju nekih pitanja slušatelja, ako ih sad slučajno ima možete nas nazvati. Ja bih samo možda napravila jedan kraći presjek, imamo helešće, imamo još uvijek informacije s terena koje govore da se u Dobri opet diže ta razina vode, nema dugo je i kupa naglo porasla, znači nije to samo dobra nego i kupa. Ima li nekih informacija oko, oko same dobre? mislim, informacije su ono koje mi onak dobimo sa terena, otprilike, znači od nekih ljudi koji tamo žive ili od recimo ribića koji su stalno na vodi. Mislim, ono, situacija je loša, ono, vrlo jednostavna, bit će još lošija, znači svi neki ljudi iz struke s kojima sam ja razgovarao oko toga je to sada samo gašenje požara, znači tu trajnog rješenja nekog pozitivnog nema. Počinjena je šteta koja je trajna, to moraju svi tamo biti svjesni, nažalost Evo, mi smo to u Karlovačkoj županiji doživjeli i upravo zato na neki način zajedno s ostalim udrugama za zaštitu okoliša upiremo u neke druge e, stvari da se to ne ponavlja. Znači, ono, aktualna hidroelektrana Ombla, Ombla koja je E, još, još, još to je još ono e, super nevjerovatni slučaj, mislim ono stvarno... Deniste, oprosti, imamo e, mhm. slušatelja pa da ne čeka. Halo? Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Jedan pitanja od gospodina vezano za crnu stanicu grad. Gdje se je stalo, što su poduzeli što se tiče crnu grad, s obzirom da odgovor gospodina Mrzljaka o nastavku radova i početku natječaja očito nije zaživio za izmjene. Toliko hvala. Hvala vam na pitanju. E, evo znači uz Helešća aktualno je ovih posljednjih mjeseci bilo i upravo taj e, nesnosni miris koji se širio e, koranom, a gdje zapravo Karlučani nisu uspjeli doći do preciznih podataka o kvaliteti zraka zato jer mjerenja nisu obavljena. Mm. Čulo se, znači, obrazloženje direktora. Da, mislim, e, onako, poprilično je to mako kompleksni problem. E, kao prvo, ja mogu reći da sam bio ovaj vikend slučajno tamo u, u jednim noćnim satima i šetao nuda i bila je katastrofalna situacija, to ja osobno mogu potvrditi, stvarno da je smrdilo uža živi, ono, znači svi ljudi koji tamo šeću oko Vrbanićevog perivoja prema Arboretumu i to, to je totalno katastrofalna situacija. Ovaj, druga stvar, to je znači E, situacije, to se trebalo mjeriti, to radi jedna tvrtka koja ne može. Ja sam sada, nisam još 100% potvrdio tu informaciju, ali čuo sam čak i navodno da je ta tvrtka koja je jedina bila ovlaštena za mjerenje vodika, vodika da nije produžena. nije produžena licenca. Da, tako da praktički ispada da sad to nitko ne može raditi. Mislim, može, naravno, uvijek se može neko izvana. Informacija posljednja je da grad čeka očitovanje ministarstva koja je tvrtka koja to može umjesto ove, a da e, nalaz bude pravovaljan. Da, mislim, to je jedna paradoksalna situacija, ono, to je, ne znam, ne znam šta bi rekao i, i općenito mogu reći da rad inspekcijskih službi, znači svih inspekcijskih službi će se trebati redefinirati općenito u Republici Hrvatskoj. Tu postoji vrlo velikih problema oko inspe- rada inspekcije. Smatramo da i same inspekcije e, u svojim nadzorima ne koriste znači sve zakonske mogućnosti koje im stoje na raspolaganju, tako da često e, sami onečišćivači i, i prođu nekažnjeno, jednostavno e, smatramo da se trebaju sve mogućnosti koje postoje po zakonu potpunosti e, iskoristiti, i jednostavno taj općenito rad inspekcijskih službi je onako, mi nismo zadovoljni prilično, znači tu se ne radi samo o inspekciji zaštite okoliša, mi recimo na, u Karlovačkoj županiji gdje imamo četiri rijeke, nemamo više vodopravnog inspektora. Imamo ga u Zagrebu. Da, što smatramo da je apsolutno nedopustivo, mi smo to i predstavnicima Hrvatskih voda u Zagrebu napomenuli, tako da vam se dešava ako se desi neki incident, da treba 3, 4 ili koliko sati da neki inspektor dođe na lice mjesta. Kad već daleko mrlja. Mislim, to je, <laughs> da, to je, to za nas apsolutno neprihvatljiva situacija. Ono. E, dobro, dakle, problema i dalje ima. E, da, e, sam to uh -huh. sa mhm. srpnom stanicom, znači mislim, situacija, ne znam šta da kažem, pat pozicija... Koliko ja znam, ići će se na njenu da, ići će se, da, ići se na ovo što gospodin e, e, direktor Mrzlje govorio, znači on tvrdi da to je vezano sa tim e, šta sve dolazi u kanalizaciji. Što može biti Može biti, točno, da, ali, da, ali ono, mislim, tak ja mogu tvrditi nešto drugo, ali ne želim ništa tvrditi dok nemam potkrepljene stvari. Činjenica ja je da se kod projektiranja, to smo već neboreno puta čuli, e, i od vas i od eh, svih ostalih koji o tome promišljaju da se prilikom projektiranja nije uzelo u obzir eh, ono što našom kanalizacijom dolazi, radila se stanica na po uzoru na neke druge gradove, a situacija nigdje nije ma da, ali meni je to malo smiješno, ono kao građani ispuštaju, mislim kod je do sad teklo med i mlijeko kroz kanalizaciju, pa smo sad svi začuđeni što tamo ima ne znam krpa ili ne znam čega, mislim ono, budimo realni, neko ko to nije ukalkulirao je to problem njegovog planirana. S druge strane, vi ne možete E, plan, e, znači precrtati neke stvari iz nekih drugih e, sredina i staviti ih u neku drugu sred, novu dakle, sredinu da ne uložavate posebnosti i okolnosti. Te... Imamo još jedan poziv i mislim da ćemo njime završiti. Halo? dobar dan. Dobar dan. Evo ovako, mislim nisam bila u tijeku cijelog ovog razgovora, ali mislim da se ovaj, radi o našem gradu, o čistoći. Pa ovako, kratko. U pod, pod, pod eh, bolnicom ovdje kak se ulazi u Kozjaču. Dobro. Već godinu dana, ali možda i više, stoji jedno malo, malo jezerce. U to jezerce se bacaju mnoge, mnoge stvari. Međutim, između ostaloga, jedna firma Sabanije je bacila sve svoje smeće fascikli dokumentirano koja je firma i to, je, to stoji lijepo uz cestu, a, to je malo jezerca, kako bi rekla, mlaka je. Oprostite, oprostite gospođe što vas prekidam. Opro... s kojom od iz bolnice čak naši liječnici, naše osoblje se spušta dolje u mrzlo polje ovdje. S koje strane, oprostite što vas prekidam? gospođo, gospođo, Halo. samo trenutak, samo da vas pitamo točnu lokaciju, dakle da li e, podnožje... Ovo ulaz ovdje kak se ulazi sa tablom u Kozjeću kao planinari. Znači od Duge Rese, to je Riječka ulica. E, kak se ta ulica zove? Evo ovdje od groblja dolje ovo kak se ulazi s naše strane, s ove strane. S ove naše dugoreške sad kad idemo. Ima tabla ulaz u Kozjaču. Mhm a sa bolnice se spušća ovamo, a koji hoće, kad kada neće ići na glavnu cestu, spuštaju se simo sporednom ovom malom cesticom u mrzlo polje. Ne u Mrzlopolje, polje, nego ovdje pod, kak se zove ova ulica, pod Švarčom. Od, od mir, hm, ne znam kak se ulica zove. Mokrice možda. Kaj? Mokrice? e, to se ide na mokrice ovom ulicom. Mhm. Na mokrice se ide u to. Ne na mokrice, ne, ne, ne, ne. ne. Nego prije ovo. gore. ovdje, gospođo, ulaz ispod bolnice na ovu našu stranu grada. Aha, znam. To u biti u Hebrango. Aha, aha, aha. da, da, da. ja sam tako sad uzbuđena. Dobro. <laughs> Ja, vidjela da vjeverica salazi za stabla i pije tu crnu vodu zagađenu. Ja mislim da nije ni sat vremena preživjela. Ljudi sve tu ubacuju. Ma da je tko prstom mrdio da bi se to očistilo. Srce me boli. Ma ništa, mislim izaći ćemo na teren. Vi, da je bilo i bit će čišćenje. Da, poslaćem... Mada ja nisam ovaka kakva jesam stara, ja bi uzela čizme i ja bi išla to sama čistiti. Ovako, gospođo, e, ako vam nije problema staviti samo broj telefona tako da vas e, ekopanovci mogu kontaktirati, tako da lakše nađu, da ne lutaju, može? kod sebe sada. evo sad, sad ovoga bude Evo, riješili smo upisanje broj. E, budu vas nazvali, može? Može. Da Super, hvala vam. Sretna i zadovoljna jer mene srce boli kad ja idem gore na lovačku kućicu ili kad se šećem, inače sam šetač svaki dan, ako ne svaki dan u tjednu tri puta, ali ja ne smijem više onda hodati od žalosti. Dobro, evo, e, oni će vam se javiti. Hvala vam od srca. E, ja se ispričavam. Ništa, bez... Duga nespretna jer velim uzbuđena. Nema problema. Mi zapravo želimo izazvati e, kod Karlovčana, ali i Dugorešana i svih ostalih koji nas slušaju upravo takve osjećaje da kad šeću svojim krajem i kad vide nešto što ih bode, da zapravo ih to natjera da nazovu 062 123456 broje telefona, zelenog telefona na koji možete upravo prijaviti ovakve slučajeve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A prvi onaj broj je 062 ispred tih. E, dobro. E, ali sad će vas Eko Pan nazvati. Hvala vam gospođo još jednom. Evo, e, Denise Ivana, mi smo debelo premašili, ali s obzirom da nam je ovo posljednja, ovo sezonska, odnosno do jeseni nema e, Eko Eha, onda ćemo opravdati ovaj produžetak emisije. U svakom slučaju problema ima, dragi slušatelji, iz bilo kojeg grada, općine, mjesta, sela, zaselka. E, ukoliko vidite nešto što vas ovako zabode, onda to svakako javite jer vjerujte nitko drugi neće, a činjenica je da onaj tko je tamo naumio bacati smeće i vidi da nitko ne reagira, bacat će to tako u vijeke vijekova, što bi se reklo. Ništa, evo zahvaljujem se slušateljima, zahvaljujem se Radio Mrežnici, želim ugodno ljeto svim slušateljima Radio Mrežnice i vidimo se, čujemo se zapravo na jesen. <laughs> A vidimo se već sutra na... Na kampu. Na Bastionu, Tako. Karlovčani, već od jutra od sedam možete doći na Bastion malo ga počistiti, pomoć volonterima iz cijeloga svijeta. Mhm. Hvala vam. hvala. Hvala. Eko Eko Emisija na Radio Mrežnici, srijedom u 11.